Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborakporining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Dahshatlik izish, ezilish. Mushriklar yuqorqi chora tadbirlarni nubuvat Payg'ambar alayhissalatu vasallamga payg'ambarlik iltifot qilingan yilining 4-yili beshida islom davlati yoshirin holatdan oshkor holatga o'tgandan keyin bir birlab yo'lga qo'yishga boshlagan edi vaziyat shu bo'yicha bir qancha hafta hatto bir qancha oy davomlashdi mushriklar shu vositalar bilan cheklanib biror odamni qattiq nazorat qilish yoki azoblab qiynash darajasiga yetmagan edi lekin ular bu vositalarning islom davlatini to'sishga ancha unum bermayotganligini ko'rib qayta kengash chaqirdi Кеңәшлек Quraysh katibaşlardan 25 kişiden tərkib tapqan bir qrup təşkil qılındı. Peyğəmbər əleyhissalatu Абу Лахаб бұл Ləhəb bu сайланды. rəisliyi saylandı. Kengashda grupa a'zolari qattiq bas munozira va atrofli muzokara qilgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalam va uning sahobalariga qarta islom diniga qarshi kurash qilish va uning payg'ambariga izzo ahonat qilishda bo'shashmaslik islom diniga kirgan va uni qo'llag'uvchilarni turli vositalar bilan azoblab qiynash jismoniy azobga tortish va rahimdillik qilmaslik degan keskin qarorlarni ma'qullashdi ular bu qarorni ma'qullagandan keyin ijro qilish masalasida bosh qotirishdi chunki bu qarorni ijro qilish musulmonlarga nisbatan bo'libmi himoyachisi yo'q ojiz musulmonlarga nisbatan o'ngay gap edi ammo payg'ambar alayhissalotu vassalomgachu u do'st dushmanlar orasida yuqori obro'yga ega nopuzliq shaxs uni hamma odam hurmatlaydi ayrim yuzsiz odimiylik fazilatdan mahrum nodonlardan boshqa oq qorni farq etadigan kishilar bundaq nopuzliq arboblarga til takkuzish va izza ohonat qilishni or numus deb biladi uning ustiga uning tog'isi abu tolib qanot ostiga ilib qattiq himoya qilmoqda holbuki abu tolib ota buvisidan tortib چون o'tgan اتاقلق shaxslarning biri. Makka tavasida uning kepillik o'rniga daxl tarz qilishga va himmat doirasiga qo'l uzatishga kim pitin olaydi? Mana bu savollar Quraysh doiralarini goyi o'ltirg'izib, goyi qo'pirib qattiq delg'ul qildi. Lekin ular o'zlarining diniy va siyosiy rahbarlik o'rniga va moddiy manfaatiga taqiladigan bundoq cho'ng foyda ziyon to'qinishi oldida tishlarini mahkam tishlab savr qochilarini chiqishdi payg'ambar alayhissalotu vassalamga qarta o'rinsiz chiqilib yuzsizlik qilish ahvollari ko'rilishga boshildi ularning boshchilari yanala abu lahab bo'ldi u quraysh doiralari yuqorqi qarorni chiqarib da'vatni cheklashdan burunlar payg'ambar alayhissalotu vassalam oshkora da'vatga o'tgan tunji kuni o'zining pozitsiyasini ochiq bildirgan edi oldingi boblarda uning bani hoshim jamiyatining ayrim yig'ilishlarida va safat yig'idagi yig'ilishda payg'ambar alayhissalotu vassalomga qo'pollik bilan azor berganligini tilga ilib o'tgan edik yana boshqa rivoyatlarda u ashu safat yig'idagi yig'ilishda qo'lga tosh ilib payg'ambar alayhissalotu vassalomni urmoqchi bo'lganligi zikr qilinadi abu lahab payg'ambar alayhissalotu vassalam payg'ambar bo'lishdan ilgari ikki o'g'li o'tba va o'taybalaga payg'ambar alayhissalotu vassalamning ikki qizi ruqiya va ummi kulsumlarni ilib berib kelin qilib olgan edi payg'ambar alayhissalotu vassalam payg'ambar bo'lgandan keyin u ikki o'g'liga qo'pol so'zlar bilan besim ishiltib payg'ambar alayhissalotu vassalamning qizlarini taloq qilg'izvatdi payg'ambar alayhissalotu vassalamning ikkinchi o'g'li abdulloh qazo qilib edi abu lahab xush bo'lgandan qin qiniga qın patmay maslakdoshlariga muhammadning nasli qurdi deb uyma uy kirib xabar yetkazdi oldingi boblarda abu lahabning haj mavsumi mazgilida va bozor rastlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini ta'tir talash uchun uning keyindan so'rilib yurganligi bayon qilingan edi tariq ibn abdulloh muharibi abu lahabning payg'ambar alayhissalotu vassalamning so'zlarini ta'tir talab qolmasdan balki ba'zi da'vat so'rilarda haddidan eshib payg'ambar alayhissalotu vassalomning kaynidan qo'g'lab tosh etib putini o'shiqlinni qoniga bo'yayotganligini naql qiladi abu lahabning ayoli ummi jamilmo payg'ambar alayhissalotu vassalamga o'shmanlik qilishda erdan qilishmaydigan ozozil xotin edi u jangaldan sho'x tikanlik shoxlarni oloydan yudib agilib kechasi payg'ambar alayhissalotu vassalamning ishik darvozalarni chitlab qo'yadi va ishik oldi yo'llarga chachadi u qattiq yuzsiz xotin bo'lib sababsizlab payg'ambar alayhissalotu vassalomga til soladi ig'vo tarqitib fitni fasod kuchiga o't yoqadi va payg'ambar alayhissalotu vassalomga qarta kang ko'lamli jamoat fikri urush qo'zg'ash qo'ydi yuradi shuning uchun qur'oni karimda bu xotin o'tin to'shig'uchi ya'ni suqanchi deb ayblandi bu ayol qur'oni karimdagi o'zi va eri to'g'riliq nozil bo'lgan oyatlarni olgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalamni izlab keldi u chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalam baytul haramda kabining yonida abu bakr roziyallohu anhu bilan birga o'ltiryotadi u xotinning qo'lida bir changal shexil toshmi bor edi u payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan abu bakr o'ltirgan yerga keluvdi alloh taolo uning ko'zini payg'ambar alayhissalotu vassalamdan band qilayotgancha u abu bakr roziyallohu anhudan o'zgini ko'rolmadi شۇڭا ئۇ ئى ئەبۇ بەكرى باياقى ھەمراھىڭ قېنى ئۇ مېنى ھەجۋى قىپتىمىش ئەزبىراي خۇدا مەن ئۇنى مۇش پېتى تاپالىسام تاش بىلەن ئۇنىڭ ئېغىزىنى يېرىۋېتەتتىم مەنمۇ شائىرەغۇ دېدى ۋە مۇزەممەگە ئاسىيمىز ئىشلىرىغا قارشىمىز ئۆزىنى خار دىنىنى ئۆش كۆرىمىز degan qo'shaqni o'qiyotib ketib qoldi bu chog'da abu bakr ey rasululloh u xotin seni ko'rmadimi qandoq devdi payg'ambar alayhissalotu vassalom rost u meni ko'rolmadi alloh uning ko'zini mandan band qilibyapti dedi abu lahab payg'ambar alayhissalotu vassalomning o'z tog'isi va tam qo'shnisi to'rug'liq yot qo'shnilarga o'xshashlar ashundoq arziyatlarni qiladi ibn sag rahimullohu mundoq degan payg'ambar alayhissalotu vassalomdan qusur izlab uning uyigacha bostirib kirib o'rinsiz jidal tepib arziyat qilganlardan abu lahab hakim ibn abul as uqba ibn abu muayid adi ibn hamra osaqafiy ibn astaul o'zai qatorliqlar bor edi ular payg'ambar alayhissalotu vassalamning yaqin qo'shnilari bo'lib hakim ibn abul asdan boshqalari islomga musharraf bo'lolmagan ularning biri muhammad alayhissalotu vassalam namoz o'qiyotganda qo'yning hamroyini akilib uning do'lisiga ortib qo'ysa yana biri hiliqi pastgina narsani uning qaynayotgan qozoniga tashlab qo'yadi hatto payg'ambar alayhissalotu vassalam pasarak namoz o'qish uchun ayrim hujra tayyorlagan edi bu chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalam ular tashlagan hiliqi pastgina narsani tayoqqa ilib ishik tugiga chiqib ey abdumanab jamati mushumi qo'shindarchilikmi deydi va yiroqqa iti yutib kirib ketadi uqba ibn abu muayib shaqovat ва va badbaxtlikda haddidan oshgan mal'un edi imom buxoriy rahimulloh abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda mundoq deyiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni baytullohni yanada namoz o'qiyotdi Абу jahl ва унинг одамлари бир chetda o'ltiriyotdi to'satdan ularning biri qaysonlar berib palonining to'gisini yinni ilib kelib muhammad sajdaga borganda uning gejgisiga tashlab qo'ya olasizlar degan gapni chiqardi bu chog'da qavmning ang shaqi badbaxti u o'qba ibn av muayid edi o'rnidan turib iliqi yinni rostil so'rab kelib qarab turdi payg'ambar alayhissalotu vassalam sajdaga beruvdi u yinni uning dumbisidan g'o'l tarafiga ortib qo'ydi man buni o'z ko'zim bilan ko'rib turgan bo'lsammi to'sishga chamim yetmaydi koshki cheksiz kuch qudratim bo'lsichu deb qoldi Ular kulishib qo'rsoqlarini tutishib, bir-birining ustiga yiqilib ketishdi. Hatto bir chog'da fotima roziyallohu anha kelib, uni elvatganga qadar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam beshini ko'tarolmay sajdada yetib qoldi. fotima roziyallohu anha kelib, eliqi o'pka qeyrillani elib tashlayotgandan keyin ondan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam beshini ko'tardi va "Ey Alloh, Qurayshni tutqin" deb uch qitim takrorladi. Bu dua ularni jimiqtiryapti chunki ular bu chog'larda qilingan duolar ijobat bo'ludi deb biladi orqadilla rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning ismlarini bir birlab atab ey olloh abu jahilni tutqin o'tba ibn Rabia'ni tutqin shayba ibn robiyani tutqin valid ibn Mughira'ni tutqin umayya ibn halabni tutqin o'qba ibn abi muayidni tutqin deb duo qildi u yana mundoq deydi alloh bilan qasamki man payg'ambar alayhissalotu vassalam tilg'a olgan ashu kishilarning hammasini o'ltirilib badri quduqiga to'pi to'pilib tashlanib ko'miytilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim umayya ibn halab payg'ambar alayhissalomni ko'rsala mazoq qilib ko'z qisatdi va masxir qiladi buning haqida kishilarni aybliguchi suxanchiga voy so'ri humaza birinchi oyat nozil bo'ldi mazkur umayyaning qarindishi ubay ibn halab uqba ibn abi muaytlar bayni bir jangalning bo'rlari edi bir qitim uqba payg'ambar alayhissalotu vassalamning majlisida uning vaz nasihatlariga quloq silib o'ltirib qoldi buni ubay uqqandan keyin uqbaga qattiq topitani qilib ochiqlaydi va uningdan payg'ambar alayhissalotu vassalamning yuziga mishqirib tukirishni talab qiladi shuning bilan uqba ubayning diginda qiladi Мушу бәдбәхт яны бір күні чиріп кеткен көні бір ұстықанны көтіріп келіп, оғылап, шамал юлінішігі қартып, Пайғамбар алейхиссалату вассаламға чачады. Ахнас ибн Шурайқымы Пайғамбар алейхиссалату вассаламға орынсыз чекіліп әрзиет қығалладын еді. Құран кәрім оныңдекі барлық сәлбі сүпәтләні мұны тоққы сүпәтке иғынчақлап баян қылды. Қасам қор, пәс, ғайват қор, сұханче, бейхіл, әддідін ашқыче, gunohkor qo'pol uning ustiga haromdin bo'lgan odamga itoat qilmag'in so'ri qalam o'n o'n uchinchi oyatlar abu jahl ba'zida payg'ambar alayhissalotu vassalamning qishig'i kelib qur'on tilovatini anglab ketadi lekin iymon e'tiqod itoat va adab axloqdan mustasno qilcha ayminish paydo bo'lmagan bu mal'un balki payg'ambar alayhissalotu vassalamga قلب، qilib uni da'vat yo'ldan سایت. Hatta o haddidan ishib, jamiyatga ulug'vor bir to'kpi qo'shayotgan qahramondek o'z jinoyat qilmishlaridan mag'rurlanib faxrlanadi. Uning haqida kuffarlar Qur'onga ishonmadi va namoz o'qimadi. Sura Qiyomat 31-oyat nozil bo'ldi. U payg'ambar alayhisolatu vasallamning haramda namoz o'qiganini ko'rgan kundan boshlabla uni namoz o'qishdan to'sgan edi. Bir qatim u payg'ambar alayhissalotu vassalamning maqomi Ibrohim oldida namoz o'qiyotgan yeriga kelib qoldi va ey Muhammad, men seni bundoq dumlab yurishingdan to'simidimmi? dedi va yaxshi oqibat ko'rmaysan deb tahdid soldi. Payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga bo'sh kelmay, tegishli takkisini bergan edi. U ey Muhammad, sen nimanga tayinib cho'ng so'zlaysan? Bilamsan, men mushu vodidagi qo'llag'uvchilari eng ko'p odamman, dedi. shuning bilan u o'zining sorundaşlarını yordamga chaqirsin degan oyat nozil bo'ldi. Yana bir rivoyatda o'chaqda payg'ambar alayhissalatu vassalam uningga voy sening holingga voy sening holingga voy sening holingga degach uning pokonidan siqib yerga otgan bu chog'da allohning dushmani malun abu jahil ey muhammad sen chig'ingda meni qo'rqitaman demsan azbiroyi xudo Sen ve senin perverdigarın beni iştim kılanmaysılar. Мен мұшы ішкі тақ отырыстығы әң нөпізлік адамдырмен, деп көрі аңлыған. Бұ Bu дәкісіні егенден кейін, ошыны тепіш ояқты тұрсын, бәлкі текімі әддеден ашты. Имам Муслим Muslim Аллаху, Әбу Үрейра разияллаху әнғудың нәқыл қыған әдісті мұндақ дейіледі. Bir күні Әбу Жәйіл Мұхаммед көз алдымызды ерге үсіп, жүзіні топық пұчылап еру атыды. Шындақ мұ, деді. Сөзні аңлап олтырғалла шындақ деведі. О, Лат Узза бұтларының намы білен қасам ке, әмді оның ұндақ йочын ішланы қылып юргінні көсем, оның гәжгісігі расат дәсеп, оның yüzünü topuğu obdanıraq milab qoyman, dedi və Udul Peyğəmbər aleyhissalamdan yenəqi gəldi. Bu dəl Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalamdan namaz oquvatqan vaxtı idi. Şunun bilən, o Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalamdan gəcgisi dəsiməkçi olub gəldi. ko'pchilik qarishib turadi qushtim uning qo'li bilan bir narsadan mudofiilinib kayniga dojig'anligi ko'pchilikni ongdan qoldirdi bir qancha kishi uning oldiga berib ey abul hakam nim bo'lding deb so'rashgan edi abu jayl muhammad bilan mening o'tiramga yolqullab turgan bir o't qandak paydo bo'ldi mana bular o'tning uchqunlari dedi shu chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalam agar abu jayl manga yiqilib kelavergan bo'lsa پەرشتىلە uni تۇتما تۇتما qilib پارچىلىۋ ئۆتەتتى دېگەن. مانا بۇ ناھەق ئەرزىيەت كۈلپەتلەر، ئېغىر ھاقارەتلەر، ئورۇنسىز چېقىلىش ۋە دىل ئازار بېرىشلەر payg'ambar alayhissalotu vassalomning makka jamiyatidagi yuqori tuvan hamma odamning qalbida izzat va hurmat supisidan o'rin olgan kishi turug'liq makka oqsoqollari ichida ta'siri eng cho'ng eng obro'li shaxs abu tolib himoyasiga olgan turug'liq tartqan ərziyet külpətləridir. Əmma musulmanlar, bulubmu igiçaqsız acizlar və himayçisi yoxlağı nisbətən məzkur qərarının icrası teximi iğir həm icinişlik boldu. Peyğəmbər aleyhissalatu vesselamı hər tərəfdən besim və izza ahanətlə yığıvatqan aşı günlərdə hər qaysı qəbilə öz təvəsidin İslam diniği kirgən, yoki moyil bo'lganlarni sezgan aman turli qabih vositalar bilan qiynab jazoga tortdi qabila tavaligi bo'lmaganlarni jamiyat dashqonlari va quldir xo'jayinlar o'zlari xohlagancha qiynab azobladi bu vahshiyani qilmishlar va ichinishliq jarayonlar ne ne toshyurak odamlarni ichindirdi va tinini shirkandirdi albatta abu jayl o'z tavasida nupuzliq yoki himoyatchilari kuchli kerak kishilarning musulmon bo'lganini anglasa berib ogohlantirish beradida yoki uning bilan munosabatni uzib uningga iqtisodiy va ijtimoiy jihatda zo'r ziyon yetadiganligini uqtiradi navodi jamiyatda o'rni yo'q va ojiz kishi musulmon bo'lsa uni kelginicha qo'l silib uratdi va boshqalarni ularga qarshi harakat qilishga kuch kiritadi usmon ibn affan roziyallohu anhuni uning tog'isi qo'rmi shoxlaridan to'qilgan chig' palozga yo'gab ostidan is qo'yib azobladi Musab ibn Umay raziyallohu anhuning onasi uning musulmon bo'lganligini uqqandan keyin uningga nom bermay necha kun osh qo'ydi va uni uydan qo'g'lab chiqarib sargardonlik yo'liga haydavatdi. Shuning bilan ochliq va dala turmushining dastidan yilon teri tashlagandek uning bir qat terisi so'yilib tushdi. Halbuki uning oilasi xeyli zardor holliq oila edi. Bilal raziyallohu anhu aslida Umayya ibn Xalabning quli edi. او musulmon bo'lgandan keyin umayya uni bo'ynidan arg'amchi bilan bog'lab kapsiz balalarga tutib beradi nadan gudak balalar bilolni makkaning tog'larida سوره yurib uning bo'ynini zedi qilib yutadi kashligi balalar zerikib qaytib kelsa umayya ibn halab uni makkam bog'lab yutib bog'icha uradi ba'zida tumuz kunlari uni oftobga qoqlab qiynasa yana ba'zida non bermay imondan yansang non yeysan deb turib oladi Onundanmı ichinishlik bo'g'ini. U har kuni kun rasa kızganda Bilalni bog'lab, Makka'ning siyiga açık yotqizib, kuzup, qattiq katlı kızgan kuram taşını qo'yib, koyup, Xudo, bugun yo Muhammadni inkor qilib kılıp Latmanat'a baş koyusen, ya Muşubitin ölüsen, deydi. Bilal muşundaq iğir azab içide, ahad, Alloh bir deb durat. Bilal en şundaq azob chekayotgan atkan birida de, Abu Bakr raziyallohu anhu uyadan o'tib qoldida uning bu holini ko'rib uni oilasida bir obdan xizmatini qilayotgan bir qora qulga tegishib ozod qilyapti abu bakr raziyallohu anhu bilal raziyallohu anhuni yetti o'qiya yoki besh sar kumush tangini naq sanab berib setilib ozod qilayotgan degan so'zmi bor ammar ibn yasir raziyallohu anhu bani mahsum jamiyatidagi bir kishining ozorgarchisi bo'lib ammar ammarning otasi va onasi bir oila kishilarning hammasi musulmon bo'lgan edi. Mushriklar bu 3 kishini Makkaning sirtidagi toshliqqa haydab chiqib, soyning toshlari rosa qizg'anda yalang'ochlab, toshqa yotqizib azoblashga boshladi va qizig'an toshlarni akilib ularning usti beshig'i devlab qo'ydi. Ular mushundaq azob chekayotgan paytlarning birida payg'ambar alayhissalatu vassalam bu yerdan o'tib ketib, yetib sabr qilinglar Yasir oilasi, jannat sizlarni kutmoqda dedi. Rast degandek Yasir raziyallohu anhu ashu azob ichida o'lib ketdi. Qiynab o'ltirishda jini chiqmay qolgan Sumayya Ammarning onasi raziyallohu anhaning avratiga Abu Jahil najzit qilib o'ltiribdi. Shuning bilan u islom dini maydonga kelgandan keyingi tunji ayol shehid bo'lib qoldi. Mushriklar Ammar raziyallohu anhuni birdam oftabga selib kun nuriga qoqlasa, yana birdam suvga besib dimiq turib azoblaydi. Bir qitim ular, bugun biz seni Muhammadni tillab ayblimigicha yoki Lat Uzza haqida madya o'qimigicha qo'yatmaymiz, o'ltirayotimiz deyishdi. Shuning bilan Ammar majbur holda payg'ambar alayhisolatu vassalomni ayblashga qo'shildi va ularning qo'lidan qutuliblar Udul payg'ambar alayhisolatu vassalomning oldiga yig'ilgan peti o'zri etib keldi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Kimki Allohga iymon etgandan keyin iymonidan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursimi majburlash ostida iymondan yonganligi bildirilganlar buningdan mustasno kufr bilan ko'ngli ozodi bo'lsa ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa u allohning g'azbiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi sura naml bir yuz oltinchi oyat abu kufayha to'liq ismi aflaq roziyallohu anhu abdudor jamiyatidagilarning ozorgardisi edi u aflaq roziyallohu anhuni putidan bog'lab otga so'rtib azoblaydi habbob ibn arad roziyallohu anhu ummu anmar binti saibi xo'zainning quli edi mushriklar uni turli vaslar bilan azoblaydi ular habbob roziyallohu anhuni chechidan tutib so'raydi va oldikayniga do'qqiz til tutishkalaydi uni necha qitim qizni qo'qqasga o'ltirg'izib ustiga ko'tirib qo'polmog'idek eg'ir tashlarni ortib qo'yadi Zanira, Nahdiya va uning qizlari, shuningdek Ummu Habisa radhiyallohu anhumalami musulmon bo'lgan dedak cho'rlar edi. Mushriklar ularga o'xshashli azob oqibatlarini yog'dirib, qiyin qistoqqa oldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Bilal va Amir ibn Fuhayra radhiyallohu anhularni setilib azod qilayotgandek, mazkur cho'ri qizlarni setilib azod qilayotdi. Mushriklar ba'zi sahobalarni to'g'i terisi va kola terisiga yo'gab quyoshning tomuz optipiga tashlab qo'yadi va ba'zilarini temir savutlarni kiydirib paj paj qizg'an toshlar ustiga yotqizib qiynaydi alloh yo'lida azoblanganlarning soni ko'p ahvoli echinishliq edi chunki mushriklar kimning musulmon bo'lganligini uqsa uni tutib jazoga tortadi va aziyat kulpat yetkazadi arqam qorasida chaqnagan mash'al payg'ambar alayhissalotu vassalamning bu qatma qat zulm sitamlar oldida musulmonlarni so'z yoki harakat orqali o'zlarining diniy e'tiqodini oshkorlashdan to'sishi va ular bilan maxfiy ravishda uchrashishi intayin dono tadbir bo'lgan edi chunki payg'ambar alayhissalotu vassalam ular bilan oshkor keldi qilib yurganda mushriklar ularning musulmonlarga qur'oni karimni o'gitib diniy saviyasini yuqori ko'tarish va ularning nafsini tazkiya qilish ishlariga to'sqinlik qiladi. Hatto ikki tarafning to'qinishib qilishini keltirib chiqarishi mumkin edi. Nubuvatning, ya'ni payg'ambar nozil bo'lgan yilning 4-yili ana shundoq ahvol haqiqatan yuz berdi. Sahobalar tog' jilg'ilarga yig'ilib, mushriklarning ko'zidan yiroq yerlarda namoz o'qiydi. Bir kuni Quraysh mushriklaridan bir bo'lak kishilar ularni ko'rib qilib, qattiq haqoratladi va mush ko'tirib urishdi. urush talash jarayonida said ibn abu vaqas roziyallohu anhu mushriklardan bir kishini urib yaralandirib qo'ydi shu qitimqi to'qinishda to'kilgan qon islom tarixidagi qorish tarafdan to'kilgan tunji qon bo'lib hisoblanadi shunisi aniqki navod bundoq to'qinish va urushlar ko'p qitim yuz bersa yoki uzunga so'zilsa mushriklarning musulmonlarni qattiq bostirishi va tal to'kis yo'qitib qatlam qilib yetishi tamoman mumkin edi Шуңа йошырын палиет еліп беріш әр алды даналық болады. Шының үшін көптеген сахабілі өздерінің ислами ибадетіні, дуа тилаветлеріні va yig'ilish faoliyatlarini maxfiy tutadi. Ammo payg'ambar alayhisolatu vassalamchi u mushriklar yig'ilgan so'rinlarda oshkora da'vat elib beraveradi ва oshkora ibodat qilaveradi. Uni bu ishdan hech kim to'siyaolmaydi. Lekin u musulmonlarning va islom dinining kelgusi istiqbolini nazarda tutib ashu musulmonlar bilan intayin maxfiy uchrashadi arqam ibn abul arqam mahsumining qo'rusi safa teg'ining kaynida bo'lib zolim jallodlarning ko'zidan va ularning yig'ilish so'rinlaridan bir qadar yiroq edi shunga payg'ambar alayhissalotu vassalam bu yani nubuvatning 5. yildan boshlab o'zining da'vat bazasi va musulmonlar bilan uchrashish markazi qildi Həbəşistanğa qılınğan tuncu hicrət. Müşriklərin müsəlmanlarını naq cəzalab qıynaşları Nubuvvetnin 4-cü ilinin otturlarından başlab yolğa qoyulub, şunundan keyin gündən günə, aydan ayğa tədrici küçüyüb, 5-ci ilinin otturlarına bağanda rəsmi çəkidən açdı. Vəziyyət kiçidab turğusuz halət şəkilləndi. Hətta Məkkədə turuş mümkün olmay qaldı. Nəticədə musulmonlarni bu ig'ir azobdan qutqizishdan bir chora tadbir tepishga to'g'ri keldi payg'ambar alayhissalotu vassalam habasiston podshoyi ashamatun najashining odil podsho ekanligini uning tavalligida har qanday bir dinga e'tiqod qiluvchi zulmga uchirmaydiganligini anglagan edi shunga u musulmonlarni o'z dinini fitna fasod zulm va besimdan xoli saqlash uchun habasistonga hijrat qilishga buyurdi nubuvatning beshinchi yili rajab ya'ni yettinchi oyda 12 ikki er va 4 ayoldan tarkib topgan tunji turkumdagi muhojirlar abashistonga hijrat qildi ularga Osman ibn affon roziyallohu anhu bosh bo'ldi uning bilan birga ayoli ruqiya payg'ambar alayhissalotu vasallamning qizi roziyallohu anha birga hijrat qilgan edi payg'ambar alayhissalotu vasallam bu ikkalan haqida bu er xotin ikkisi ibrohim alayhissalom va lut alayhissalomdan qolsa tunji bo'lib olloh yo'lida hijrat qilgan bir oilliklar degan edi bular qurayishlarga to'ydirib qo'ymaslik uchun tun nisbida un tinsiz yo'lga chiqib qizil dengiz bo'yidagi bir portga to'plandi alloh taoloning himmati bilan ularga ichki tijorat kemasi uchrab qilib ularni habaysistonga o'tkazib qo'ydi muhojirlar o'yilg'inidek quraysh doirlari ahvolni uqib qilib ularning keynidan qo'g'lab chiqdi lekin ular dengiz bo'yiga yetib borganda muhojirlar allaqachon dengiz sohilidan ayrilib bo'lgan edi musulmonlar oid yaxshi kutib va bir obdan turib qoldi shu yili ramzon iyida mundoq bir voqea yuz berdi payg'ambar alayhissalotu vassalam bir kuni haramga chiqdi bu yerda nurg'un kishilar yig'ilib so'rin tuzib o'ltirib ularning ichida cho'ng kichik arboblar va qabila oqsoqollarmi bor edi payg'ambar alayhissalotu vassalam o'ttirg'i chiqibla sura najmni tilovat qilishga boshladi mushriklar bu qur'onga quloq solmanglar uni ilashtirib yetinglar sizlar g'alba qilishinglar mumkin sura fusilat yigirma oltinchi oyat degan qarashi bo'yicha o'zra bitishib olgan ahdillarga asosan buningdan ilgari qur'onni zang silib tonshab boqmagan edi bu qaytim payg'ambar alayhissalotu vassalam ularga ushtumtut bu surani o'qib beruvdi til go'zalligi va şiirin zabonlig'ini tasvirlab bulanmaydıgan küçlük cəzbidarlıqı ega bu ilohiy kalam, ularning kulaklardan ijozatsiz kirib, dil tarlarını çekkençiği, ular ixtiyorsiz alda bu moğluq tilavetki əsir болып gelişdi. Ulanın könlügi Kur'an məzmunudun başqa heç nərs kirməydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam sörünün ahırdaki Allah sajda qilinglar va ibodat qilinglar degan oyatni tilovat qilib secdegi bosh qo'yib edi hammainglar payg'ambar alayhissalotu vassalomga ergishib ixtiyorsiz sajdaga ketishdi aslida bularning o'z xudini tuymayli sajdaga ketishi tegi taktadan olganda haqiqat kuchining oshu hakovur masxirchi malullarning dilidagi bo'yintoqliq tug'ini pochoqlab tashlaganligi edi shu ularning hech qaysisi o'zini tutib ololmay beixtiyor holda sajdaga ketishgan edi Keyin ular Allohning kalomining o'zlarining bo'yinchilvarini tatib bo'ysundirganligini, natijada o'zlari yo'qotmoqchi bo'lib nihoyat zo'r tirishchanliklarni ko'rsatayotgan ishni o'zlarining ixtiyorsiz qilib sog'anligini sezishib, qo'llarini tishlashdi hamda ularga so'ringa hozir bo'lmaganlar tarafidan qatma-qat tapa malomatlar yog'di. Bu chaqda ular payg'ambar alayhisolatu vassalamga tuhmat chaplab, Muhammad bizning butlarimizga muayyan darajada o'rin berishga qo'shildi va butlar haqida aşu butlar ulug' farishtalardir ularning shafoatiga tashnamiz dedi degandek gaplarni o'ydirib chiqadi ular bu qop qora tuhmatni o'zlarining hiliqi so'rinda payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan sajdaga bosh qo'yib sog'inlig'ini oqlash yuzsidan o'ydirib chiqargan edi amaliyotda yo'chiq topsili yolg'onni to'qib heli nayrang ishlatib tuhmat chaplashga odatlangan bu mushriklar uchun aytganda bundaq ahvollarni yot sanig'li bo'lmaydi albatta Bu xəbər Həbəsistan mühacirlərə anlandı. Lekin o tamamilə əksinçə Qureyşlər bütünlüy müsəlman olub getibdi degan məzmunda anlanğan idi. Şunun bilan Həbəsistandakı mühacirlər məşu ili Şəvval ayı 10-cu ayda Məkkəyə qayıtıb gəldi. Ular Məkkəyə kirgilib bir aş pişim yol qalğanda ondan həqiqi əlanı uxdu. Şunun bilan ular shu yerdə kəyniga burilib Həbəsistanga qayıtıb getdi. Az bir qismi yoshirun holatda va Qurayshlardan bir kishining himoyasida ondan Makkaga kiraladi. Shuningdan keyin Qurayshlarning Habashistondan qaytib kelganlarga bo'lsin yoki Makkada muqim turganlarga bo'lsin, jazo yurgizib qiyin qistoqqa elishi texmi yuqori pallaga ko'tarildi. Har qaysi qabila, oymoqlar o'z tavasidan musulmon bo'lganlarni iskanjiga oldi. Aslida Habashiston podshoyi Najoshining musulmon muhojirlarni qizg'in kutib olib, yaxshi o'rinlashtirganligi Quraysh doiralariga qattiq alam bo'lgan edi. Bu chaqda payg'ambar alayhisolatu vassalam sahobalarga Habasistonga qayta hijrat qilishdan boshqa chora yo'qligini aytdi. Lekin bu qitimqi hijrat oldingi qitimqidek o'ng'ayga to'xtamadi. Quraysh doiralari musulmonlarning hijrat planini sezib qilib, ularni to'sib olishni qaror qilishgan edi. Biroq musulmonlarmi bo'sh kelmay, chopson tayyorlanib o'z yo'liga ravon bo'lishdi va allohning osonlik berishi bilan hech bir to'salg'usiz abasistonga yetib beribilishdi bu qitimqi hijratda erlardan 83 kishi ayollardan 18 yoki 19 kishi hijrat qildi qurayishlarning habashistondagi muajirlarga chang selishi muajirlar musulmonlarning o'zlarining jismoniy bexatarligi va diniy e'tiqod erkinligi uchun tinch xotirjam bir makon tepib olganligidan mushriklarning ichi etishib ketdi shung ular aql farosatlik jasur ikki yigit ular amir ibn os va abdulloh ibn rabiala bo'lib bu ularning tehi musulmon bo'lmagan chog'lari edini tanladi ulardan najashi va uning vazir uzralariga va davlat arkonlariga ko'zni qamaştırdığan isil soğu salamlarını yo'lladi Elçiler avval vəzir erkalları bilen görüşüp, soğu tartıqlarını tapşırıb bədi, həm də ulanın musulmanlarını qoğulab çıxırışının haqlıq ikəlligi doğrusu da dəlil pakit bilen təminlədi. Ulanı bu doğruda padişahı təklif berişki qayıl qılıb boğandın keyin, ikkisi Nəcaşinin sayısında peyda oldu və onunla Məkkədən epkəgən soğu salam və hədiyə tartıqlarını təqdim qaldı. Andın padişahı söz içib mundaq deyişdi. Padişah alilri, Сілінің дөлетлерге бір қысым яман ғаразлік адамлар келуапты. Олар өз қауымы етқат қылып келуатқан ән-әнуе динini ташлығалладыр. Олар сілінің дінлерге мұхам кірмейді. Олар шындық йочылы бір динini көтіріп чықшты. Оның тәліматыны біз мұ ұқмаймыз. Сілімі ұқмайдыла. Бізне оланың ата-ана, ұрық тұққалыры, қабелі ақсақалыры вә әл юрт мөтіверлері оланы қайтырып келішке әвәтті. Әлбәтті чоңлар ирақны көздейді. va bularning bizga qo'ygan ayblarini va chiqishaolmagan taraflarini ashula obdan biladi shunga bularni biz bilan qaytarib yetishlarini umid qilamiz vazir uzrolamo shundoq podshoh oliylari bu badiviylarni mushu elchilarga topshirib bersilar ularni o'z makonlariga qaytirib ketsin deyishdi lekin najashiy masalani tafsilroq aniqlab beqishni zo'rur topdida musulmonlarni odam avatib chaqirtib keldi musulmonlar so'ringa hozir qilindi ular o'zaro fikrlashib qandoqli bo'lsin rost gap qilayli degan qarorga kelgan edi najashi musulmonlardan o'zinglarning qavmi jamoati va yurt mahallardan ayrilib turib yo mening dinimga kirmay yo boshqa millatlarning diniga kirmay e'tiqod qilayotganinglar qaysi din u deb so'radi shuning bilan jafar ibn abu tolib roziyallohu anhu musulmonlarga vakolatdan so'z qilib Падиша алилери, біз жахалет патқығы петіп кеткен надан халық едік, бұтқы чоқынаттық, өзі өлген малланы мы ейттік, зина пайышыға өзімізді ұраттық, ұрық тұққанла ара селрәйім йоқап, қошындарчылықымыз ямаллашқан еді. Күшілікла ажызланы аны тапатты. Біз мұшындақ яшаватқан бір пәйтті, Allah бізге өз ішіміздің бір пәйғамбарны еветті. Біз оның расчыл, сәмими, пак нәсәплік зат екенлігін біліміз. u bizni Allohni yakkiyigani bilishga, Allohga ibodat qilishga, biz va bizning ota-bobolarimiz uzoqdan beri qorg'ulachi cho'qinib kelayotgan yog'och, tosh, butlarni tarik etishga chaqirdi va bizni rost so'zlashga, omonatni o'z joyiga qaror topqizishga, ojizlarga silrayim qilishga, qo'lim qo'shinlarga yaxshilik qilishga undidi. Aramxo'rlikdan va noqon to'kishdan qat'iy saqlanishga buyurdi. Fohishvozlik, yolg'onchilik yetim yesirlarning belini yavilish va ishpatlik ayollarga tuhmat qilishdan to'sdi namoz o'qishga zakot berishga va ro'za tutishga buyurdi deb bir qancha dinniy amallarni tilga oldi biz uni tasdiq qildik rost deb chin tutdik so'zga ishinib u elib kelgan to'g'ri dinga kirdik va allohni bir bilib uningga ibodat qildik allohga sherik keltirmadik biz olloh harom qilgan shaylarni harom halol qilgan shaylarni halol deb e'tiqod qildik bizning qavmi jamoatimiz mushuning uchunla bizga ochiqlandi bizni yo'lsiz azobldi ular bizni allohga ibodat qilishning o'rniga bu haykallarga cho'qindirib ilgari ravo ko'rgan razilliklarni yana ravo ko'rdigan ideyaga akilib bizni dinimizdan yondirmoqchi bo'lishdi ular bizga zulm silib diniy ishlarimizni erkin ilib bog'liq qo'ymagandan keyin o'zlarini boshqalardan a'lo bilib ve atıdarçılık kıldıqalıqlarına işinip, janoblarning davlatiga panoh istab keldik o'zlarining saylarida zulmga uchirmasligimizni umid qilamiz deb gapini tugatdi najashiy uningdan so'radi O payg'ambaringlar allohning dargohidan ib kelgan hilqi dinning vasilalaridan senda biror narsa bormi ha ha bor unda hozir uni man o'qib bergin shuning bilan jafar ibn abu talib roziyallohu anhu najashiyga Kaf, ha, ya, ayin, suat. Yani Sörü Meryem'nin baş kısmını okup berivdi, Necaşi yig'lab ketdi. Hatta yeşil sakalını öl qılıvetti. uning atrofida injil tilavati bilan mashg'ul bo'layotgan bosh ruhoniylarmi Jafar tilovat qilgan Qur'onning mazmunidan ta'sirlanib, bulduqlab yig'ilishib ketdi. Ko'zlaridan oqqan yosh oldidagi injil varaqlarini o'l qilibatdi. Bir ozdan keyin Najashi Amr ibn As bilan uning hamroyiga xitob qilib, bu oyatlar bilan Isa ib kelgan oyatlarning manbasi cho'qim bir ekan. Sizlar ishkonlar chiqib ketinglar. Men ularni sizlarga qat'iy topshirib bermayman dedi. Shuning bilan ikki elchi tunji qitimliq suhbatda mag'lub bo'lib, o'rnidan dakkisini yegan holda chiqib ketishdi. Chiqib ketib, Amr ibn As Abdullah ibn Rabi'aga: "Azbiroyi xudo, men at atgan berib bu qo'shqinlarni tutib yiltizdan qurib tashlaydigan bir davoni o'tirg'a qo'yman degan edi abdulloh ibn rabaa unda qilmayli ularning biz bilan garchi diniy ixtilobi bo'lsinmi yana urug' tuqqandachiligimiz bor dedi lekin amro ibn as o'z fikrida chang turib adisi degan najoshining o'rdisiga keldi va podsho olilri bu kishilar Isa iso payg'ambar haqida odam tilga og'li bo'lmaydigan qo'pol gaplarni qilishida emasmi dedi Bunu anlagan Najashi musulmonlarga İsa alayhissalomga qanday qaraydiganligini so'rab odam evatdi. Musulmonlar damalliqqa biroz qo'qishdi. Biroq nimil bo'lsin, rost gap qilayli degan qarorga kelib, podshohning huzuriga kirib keldi. Podshoh ulardan hiliqi ishni so'rab edi. Yana Jafar radhiyallohu anhu javob berib, biz İsa alayhissalom haqida payg'ambarimiz nima deb tushuncha bergan bo'lsa shundoq deymiz. U Allohning bandasi. Allahның пайғамбары ва Аллах тарафыдан келген бір рух. Шундайлар Аллахның ятлық болыштан воз кешкен Мәриямге илға қылған кәлимесідір деді. Бұл чағда Надияши қолға сен еліп, Аллах білен қасамки, сенің дегенлерің оның ахвалығы мұшу хасыды чинігенде келді деді. Шуның білен оның вазір-вузралары бір-бірге қарышып жеміп келешті. Najjashi ularga Alloh bilan qasamki, garchi sizlarning ideyaringlardan o'tmasimi, shundoq dedi lekin musulmonlarga qarab qaytinglar sizlar mening davlatimda omon dursizlar sizlarga ozor berganlar jazolanadi sizlardan bir kishiga arziyat yetish badiliga tog'dek oltin mening bo'lib qilishni xohlamayman dedi ondan keyin u yanada davaylab turgan navkarlarga u ikkisining so'g'i salomlarini qaytirib beringlar u narsalar manga behojat alloh bilan qasamki Allah mənə hakimiyyətini ata qılğanda məndən para alğan emas. Şundula mən onu alar idim. Avam puqra mənə özlügidən itaat qılğan emas. Şundaq bolsaydı, mən ularga itaat qılar idim dedi. Bu qissini sözləb bəgən Ümmü Səlimə rəziyallahu anha sözünü muş yerdə axırlaşdırıb mundaq deydi. Şunun bilan bu ikki elçi ip kelgan narsalarini ko'tirishib podshoh ordusidan intayin o'sal ahvolda chiqib ketishdi. Bizler Necaşi'nin izzet hürmetine erişip naiti obdan turup kaldık. Yuqorqıla İbn İshaq Rahimullah'ın rivayeti. Onundan başka tarixşünaslar Әмірі ibn Асм бәдірі соқышыдан keyin андын нәжәшеға әлчі болып баған дейішіді. Яны қысмен тарихчыла әлчілік ішкі qitim болған деп ұқтылапны төгітіді. Лекен оланың дегенедегі ішкенжі қитімді құчырышта Jabr raziyallohu anhu bilan Najashiy o'ttirishga savol javoblar, taxminan Ibn Isaq rahimulloh zikr qilgan savol javoblarga bir qadar o'xshab ketadi. uning үстіге bu savollarning отырғы qo'yilish jarayonidan qaraganda bu ularning нәжашінің озырғы түнжі қетім davo qilib бағанда, отырғы qo'ygan arzining savol javob tekis ekanligi ma'lum bo'ladi hosil kalam bu qitim mushriklarning хелесі butunlay mag'lub bo'ldi Ular musulmonlarga faqat o'zlarining hukmronlik doirasi ichida o'shmanlik nashtirini sanjiyalaydiganligini to'nib yetdi va shuningdan keyin ularda odamni cho'chitadigan mundoq bir xil yomon o'y fikr paydo bo'ldi u bo'lsimi bu baloyi ofatdan qutulish faqat muhammad alayhissalotu vassalamni da'vatdan uzil kesil cheklash yoki uni o'jiqtirib yetish orqali ondan mumkin bo'ladi degan o'y fikrlaydi lekin bu xom qiyollarni amalga oshirish mumkinmi albuki uning tog'isi abu Talib uni butun vujudi bilan qo'g'dimoqda va mushriklar uchun cho'ng bir to'salg'i bo'lib turmoqda edi ular bu to'g'rida abu Talib bilan yuz turani ko'rishib so'zlashib boqmoqchi bo'ldi Qurayshlarning abu Talibga tahdid solganligi quraysh kotiboshlari abu Talibning qishig'i kelishdi va uningga ey abu Talib, sen oramizdagi peshqadam nopuzliq va o'rin martabang yuqori odam biz sanga o'z qarindishingning o'g'lini bu ishdan to'sqin deb bir qancha qitim aytgan bo'lsaqmi sen uni to'smiding azbiroy xudo endi biz uning ajdodlarimizni tillab bizni aqlsiz hamoqatga chiqirib ilohlarimizni ayblab yurishiga chidab turolmaymiz sen uni biz bilan o'chak ishdan to'sqin bo'lmasa biz bir taraf sizlar ikkinglar bir taraf bo'lib ikki tarafning birisi tugaganga qadar urishimiz deb tahdid soldi abu tolibga ularning bu hayvisi va tahdid selishlari qattiq eg'ir kelgan chig'i payg'ambar alayhissalotu vassalamning qishig'i odam avatib chaqirtib keldi va uningga ey qarindishimning o'g'li bugun qavmi jamoatlar yenimga kelib falon puston gaplarni qildi shunga sen menimi o'zingni osirsang qo'limdan kelmaydigan ishlarga meni tangliqni qo'ymasang dedi Bu çağda Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam tağam muamilikdən vaz keçidigan oxşaydı. O mənə yardım kılıçtın aciz kegen çeğe deyip o'ylab, "Ey tağa, Allah bilen bilan ki, ola menga mushu işini taşlaş bedelge, on qo'limga koyaşını, sol qo'limga tutkası mı? Allah bu işini, ya'ni İslam islom dinini ustunlikka ega ta ki men mushu yo'lda alak halok bo'lib tugmagicha ishimni hargiz tashlamayman" dedi-yu. көздерден тарам-тарам яш төкіліп еғылған беті шығып кетті. Пайғамбар алейхиссалату вассалам оның еніден шығып тіғі ераққа бамыған еді, Әбу Талып оны ені чақырды. Пайғамбар алейхиссалату вассалам еніп келіп еді, Әбу Талып, бағын оғлым, халығыныңны тәшвек қыған, ішіңні давалмаштырған. Аллах білән қасам ке, мән әр қандық әхвалда сені қатты ташлып әтмеймін, деді вә төвендікі мисраны qasam Alloh zoti birla tegalmaydi yov sanga man to'pi ichirik kirib o'rin ilib yotqucha bor va haqni jakarla hech kishi ora turolmas shodlanib yuz ko'zing xushalliqqa patqucha qurayshlarning yana abu Talibning oldiga borganligi Quraysh doirlari payg'ambar alayhi salatu vasallamning o'z ishini qilcha bo'shashtirmay ilib berayotganligini ko'rib Abu Talibning uni tashlab o'tgisi va uning mushu ish uchunla Qurayshlardan munosabatni uzishga bal bog'liganligini tunib yetdi. Shunga ular Valid ibn Mughiraning o'g'li Ammar ibn Validni elib Abu Talibning qishig'i keldi va "Ey Abu Talib, bu yigit Qurayshlar ichidagi nihoyat o'ngliq ham kelishgan yigit. Sen uni ab qilib, bola qilib beqivog'in. U o'zining aql parasti va yaqinidan hamdamda bo'lishi bilan seni rozi qiladi bizga sening va ajdodlaringning an'anaviy dinidan ayrilgan va jamoatchilikning birligini buzib orqa tabriqchilik sog'in qayrindishingning o'g'lini topshirib bergin biz uni yo'qitib yetayli sanga ziyo yo'q chunki sen o'g'ilsiz qolmaysan deyishdi abu tolib ularga javob berib azbiroyi xudo bu nima degan yo'lsizlik sizlar manga balonglarni bersizlar Mən onunla aşinam berib baqaman. Mən sizlərə balamını tutub bermən, sizlər onu öldürüb etsizlər. Allah bilan qasamki, bu mümkün emas. Məngü mümkün emas, dedi. Bu çağda Mutim ibn Adi, ibn Navfal ibn Abdumanaf, ey Abu Talib, qavmi jamoat sana insof bilan taklif berdi va sanamı yoqmaydigan ashundaq ishlardan qutulishni o'yladi. Nima deb sen ularning taklifini hech qaysini qabul qilmaysan? dedi. Abu Talib. Azbroyi Xudo, sizlar qat'iy insof qilmadinglar, lekin sen bu gapingdan qaraganda mendan yuz o'rib, ashulaga bo'lashmoqchi bo'lganda qilsan, ixtiyoring, qo'lingdan kelganini qil, dedi de gapni uzib o'tdi. Tarixiy manbalarda bu ikki qitimliq suhbatning vaqti aniq zikr qilinmagan. Lekin aloqador ahvollar va ilmiy faktlarga asoslanganda bu ikki qitimliq suhbatning نبوتنىڭ 6 يىلنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بولغانلىقى ۋە ئىككى قېتىملىق سۆھبەتنىڭ ئارىلىغىدا كۆپ ۋاقىت ئۆتمىگەنلىكىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ. Davomi بار.